Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Nova je godina 1848. U Milanu, koji je tada bio dio Habsburgske monarhije, stanovnici demonstrativno na trgovima i ulicama više ne puše cigare, cigarete i lule. Taj protest napravljen je po uzoru na bostonsku čajanku, kada su stanovnici Bostona u znak protesta zbog nametanja poreza na čaj pobacali u more terete čaja britanske istočno-indijske kompanije. Habsburška monarhija nametnula je porez na duhan, stanovnici Milana, kojima je bilo dosta Habsburške vlasti, odlučili su demonstrativno prestati pušiti. Trećeg dana 1848. godine protest se zaoštrio. Jedan je stanovnik Milana udarcem iz usta Habsburškog vojnika izbacio cigaru. Onda je došlo do sukoba vojnika i civila. Neredi su se proširili po Milanu. Devet dana nakon što je vojniku izbijena cigara iz usta, daleko na jugu stvari su postale znatno ozbiljnije. Christopher Dugan u knjizi Snaga sudbine povijest Italije nakon 1796. piše 12. siječnja 1848. bio je praznik u Palermu. Obilježavao se kraljev rođendan i ljudi su se šetali ulicama ili se okupljali na trgovima, pušeći i razgovarajući. Već mjesecima napetosti su pogađale Siciliju. Pojavljivali su se pamfleti i postari koji su osuđivali vlast Burbona i tražili reforme i stvaranje Talijanske federacije. Golubice obojene u zeleno, bijelo i crveno letjele su nad gradom, kolale su glasine da postoje tajni revolucionarni komiteti. Mladi ljudi poput aristokrata Rosalina Pila i njegova prijatelja odvjetnika Francesca Crispija, kasnijeg premijera Italije, uistinu su s liberalima u Napulju pravili planove o ustanku na Siciliji. Krajem studenoga 1847. došlo je do niza demonstracija u lokalnim kazalištima. Vihalo se živio Pio IX i živjela Italija. Žene u ložama vezale su svoje šalove kako bi napravile lanac koji je simbolizirao jedinstvo Italije. Nije se stalo na bojanju golubova i vezanju šalova. Po Siciliji su izbijali sukobi između stanovnika i vojnika i predstavnika vlade kralja Ferdinanda II. Burbonskog, kralja obiju Sicilija. Godine 1837. na Siciliji izbila velika epidemija kolare. Bolest se pojavila zbog teških uvjeta života na cijelom otoku. Razloga za nezadovoljstvo protiv Burbona nije manjkalo. tako užarenoj atmosferi 12. siječnja 1848. poznati propovjednik na trgu u starom dijelu Palerma počeo je držati govor protiv kralja i njegove vlasti. Govor je prvo privukao masu, a onda ju užario i ona se počela kretati ulicama grada. Kada je masa naišla na policajce, počeli su sukobi. Posvuda po gradu podizane su barikade, napadana je policija i vojska. Na vijestima o neredima u gradu seljaci iz okoline, naoružani bilo kakvim oružjem ili oruđem koje je moglo poslužiti za borbu, krenuli su prema gradu kako bi pomogli u ustanku protiv kralja. John Julius Norvić u knjizi Srednje more, povijest sredozemlje, piše. Burboni su imali nekih 7000 vojnika u Palermu, ali oni su se pokazali beskorisnima. Veze su bile loše, ceste gadne i nisu mogli biti svugdje. U očaju odlučili su bombardirati grad, odluka zbog koje će uskoro zažaliti. Bijesna gomila napala je kraljevsku palaču, opljačkala ju i zapalila državni arhiv. Garnizon se povukao i uskoro vratio u Napulj. U danima koji su uslijedili stvorena je vlada pod predsjedavanjem 70 godina starog sicilijanskog rodoljuba Ruđera Setima, u međuvremenu poguna se proširila na sve važnije gradove i na više od stotinu sela, gdje je potpora seljaštva bila osigurana darežljivim obećanjima o podjeli zemlje. Kralj obiju Sicilije, Ferdinand II. te 1848. imao je 38 godina. Većinu vremena provodio je uživajući u hrani i skrbeći za svoje 13 djece. Bio je zadnji u nizu Burbona koji nisu dobro vladali svojim kraljevstvom. Ferdinand II je zbog pokušaja da pobunu primiri bombardiranjem iz topova dobio nadimak Re bomba, kralj bomba. Ono što je počelo u Milanu nastavilo se širiti po Apeninskom poluotoku. Vijeste iz Italije uzbunile su većinu Europe. Kralj Ferdinand dopustio je stvaranje umjereno liberalne vlade u kraljevstvu obiju Sicilije. Leopold II. od Toskane dopustio je 12. veljače donošenje Ustava. Nepunih mjesec dana kasnije Ustav je dobilo i Sardinsko kraljevstvo. Američki diplomat u Beču, William H. Stiles, ovako je opisao reakcije na vijesti iz Italije. Pale su kao bomba među kraljevstva i države na kontinentu i kao oklijevajući dužnici kojima su prijetili pravnim užasima, razni monarsi požurili su svojim podanicima ustavima platiti ono što su im dugovali. 26. veljače 1848. u Parizu pjesnik Alphonse de Lamartine je nakon dva dana sukova demonstranata i policije i vojske dobio čast proglasiti republiku. Kralj je apticirao, de Lamartine je postao predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova. S revolucijom u Francuskoj počelo je žestoko revolucionarno komešanje koje će potresti većinu monarhija Europe. Kada se revolucija počela širiti po europskom kontinentu, to je izazvalo oduševljenje Friedricha Engelsa. Početkom te 1848. on je s Karlom Marksom za liku ili savez komunista napisao komunistički manifest, revolucionarni pamflet koji je pozvao na rušenje kapitalizma. Sada se pred očima Engelsa i Marksa europski kontinent našao usred požara revolucije. U vladi Martena bili su socijalist Louis Blanc i čovjek po imenu Albert de Orvier, poznati kao Albert Radnik, koji je u vladu ušao kao predstavnik radnika Francuske. Marx i Engels pokrenuli su i novine, nove Rheinische Zeitung, Rajniše Zeitung ukinule su pruske vlasti 1843. Sada su Marx i Engels pokrenuli nove rajnske novine, koje su postale vodeće novine revolucije u njemačkim zemljama. Friedrich Engels, tada 28 godina star, čitatelj je izvještavao o događajima iz središta revolucije, Pariza. Ustanak je čisto radnički. Gnjev radnika izbio je protiv vlade i skupštine, koje su iznevjerile njihove nade, svakodnevno poduzimale nove mjere u interesu buržuazije protiv radnika. Bulevari, velike žile kucavice pariškog života bili su pozornica prvih okupljanja. Od vrata Saint-Denis pa dolje do ulice Temple sve je bilo puno naroda. Oko deset sati čuli su se pozivi da se dižu barikade. Istočni i jugoistočni dio Pariza, počevši od kvarta i predgrađa Poazonier bili su brzo zabarikadirani, ali izgleda prilično bez reda i međusobne veze. Na barikadama su bile pogodene zastave s natpisom Kruh ili smrt ili Rad ili smrt. Ovo je bio Engelsov izvještaj od 23. lipnja 1848. Samo dva dana kasnije on je u Keln, gdje su izlazile nove rajnske novine, poslao ovaj izvještaj. Sa svakim danom rasle su žestina, ogorčenost i jarost borbe. Buržuazija se borila protiv ustanika utoliko fanatičnije ukoliko su njezine brutalnosti manje vodile odmah cilju, ukoliko se ona sama više zamarala u borbi, noćnom stražarenju, ukoliko se bliže primicala svojoj konačnoj pobjedi. Buržuazija nije proglasila radnike običnim neprijateljima koje valja pobijediti, nego neprijateljima društva koje treba uništiti. Ona je širila apsurdnu tvrdnju da je radnicima koje je nasiljem sama natjerala na ustanak, stalo samo do pljačke, paljenja i ubojstava, da su oni banda razbojnika koje treba postrijeljati kao divlje zvijeri. A ipak su ustanici tri dana držali veliki dio grada i ponašali se izvanredno pristojno. U lipnju 1848. revolucija je bila ugušena u Francuskoj, ali nastavila se u drugim dijelovima Europe i došlo je vrijeme da se Friedrich Engels uključi u nju. Engels je godinu dana služio u vojsci, bio je raspoređen u Berlinu u gardijskom topništvu pruskog kralja, a interesirao se za vojna pitanja. Početkom 1849. on je ovako formulirao strategiju kojom revolucija može pobjediti. Masovan ustanak, revolucionarni rat, posvuda gerilski odredi, to je jedini način na koji manja nacija može nadvladati veću i kako se manje jaka vojska može staviti u položaj da se odupre jačoj i bolje organiziranoj vojsci. U svibnju 1849. radnici okupljeni u pivnici u Elberfeldu osnovali su miliciju. Ruska vlast poslala je na njih odred vojnika. Gradonačelnik je naredio vojsci da ode. Do 10. svibnja Elberfeld je bio premrežen barikadama došlo je vrijeme da se i Friedrich Engels uključio revoluciju. Elberfeld je bio blizu njegovog rodnog barmena. Danas su oba mjesta dio Wuppertala. Engels je došao u pomoć s dva sanduka naboja za puške, koje su zarobili radnici Solingena. Uvježbani topnik Engels uređivao je barikade, postavljao položaje za malobrojne topove ustanika, poboljšavao utvrđenja. Očevici su kasnije pričali da je Engels zapovjedao barikadom kod gradonačelnikove rezidencije, nad kojom se vjorila crvena zastava napravljena od zavijesa. U Elberfeldu nastaće jedna legendarna priča koja se verzuje uz Friedricha Engelsa. Tristram Hunt u Engelsovoj biografiji objavljenoj pod naslovom The Frog Coated Communist u frak za odjenuti komunist pišu. Ljubkini iz mitova i legendi okružuje Engelsovo vrijeme na barikadama Elberfelda. Najljepša priča je ona o Friedrichu Engelsu starijem koji susreće svog buntovnog sina Friedricha Engelsa mlađeg dok ovaj upravlja topnicima na mostu Hašpeler. Taj susret između sina na barikadama i starog dostojanstvenog tvorničara koji je ni manje ni više bio na putu prema crkvi o kojem je svjedočio lokalni industrijalac Friedrich von Ayern vjerojatno je prepatetičan da bi bio stvaran. Je li se susret oca i sina Engelsa preko barikada u Elberfeldu dogodio ili nije, nije sigurno. Ali priča o ocu industrijalcu i njegovom sinu koji vodi revoluciju protiv kapitalista i buržuja sjajno opisuje život Friedricha Engelsa. Odgajan da bude nasljednik oca, bogatog tvorničara, on je postao jedan od vođa komunističkog pokreta. Friedrich Engels veći će dio svog vijeka voditi dvostruki život. Biće uspješan kapitalist koji će voditi obiteljski posao tvornica pamuka i tkanina. Ali bit će uz Karla Marksa tvorac međunarodnog komunističkog pokreta i autor nekih od najžešćih knjiga protiv kapitalizma. Prvu knjigu protiv kapitalizma, položaj radne ili radničke klase u Engleskoj, napisao je kada ga je otac poslao da se upozna s obiteljskim poslom u Manchesteru govori profesor doktor Žarko Puhovski. Engels je doista sjedio u bibliotekama kao što se trebalo i onda i danas, kao i Marks, ali za razliku od Marksa je hodao po slamovima, spavao u kućama beskućnika, to nije paradoks, dakle u tim nekakvim sklepanim prvnavrama sa, sa daskarama, zapravo koje nekoliko dasaka su napravljene da zaštite opsena kao što smo sad ovih dana viđali recimo na Bani. Dakle, on je imao tu potrebu akcijskog istraživanja, a ne samo literature, da to proba. On je najveći dio središnje Engleske propješačio. Od naselja do naselja nije se samo dao vezati uz velike centre, recimo Manchester, Birmingham i tako dalje, gdje su bili posebni dijelovi islamu i tako dalje, nego išu po selima. Jer su u jednom trenutku upozorili, znate, a ima i kojima još gore nego nama, uvijek ima neko kome još gore, jer ta faza kapitalizma, kao što je poznato, počiva na tomu da uništava selo kao lokus na kojem žive, ne baš idilično, nikad idilično, ali recimo izvan gradske vreve, e, male skupine, obitelji, porodice koje proizvode samo dostatno i imaju neki višak za tržište, to se raspada i ti ljudi na selu, dakle poljoprivrednici, ostaju gladni. To je potpuni paradoks. I to sve Engels istražuje. Dakle, ima svijest o tomu da nije dovoljno sjediti u biblioteci. I time izlazi iz tradicije jedne znanosti koja zapravo nije ni uspostavljena kao znanost, koja je kao i sve druge znanosti, dakle ta mlada sociologija, sebe nalazila prije svega u akademskom svijetu, dakle u bibliotekama. Istovremeno on je živio i građanski i malograđanski, on je živio 40 godina u ljubavi sa dvije sestre, a jednu od njih je oženio dan prije njezine smrti, dakle bio je čovjek koji nije naročito pazio na konvencije, on je učinio zaista jednu veliku stvar, on je priznako svoje dijete, nezakonito dijete koje je Karl Marx imao sa svojim sluškinjom Helenom Demut, što je doista bio što bi se reklo drugarski čin, ali čin nekoga kojem nije previše stalo do konvencije. U to vrijeme imati nezakonito dijete je značilo jasnu stigmu. E, živjeti sa dvije žene u kućanstvu, dvije sestre, je imalo jedan element, barem podobnosti za tračeve, ako ništa drugo. On se time nije naročito dao impresionirati, a imao je društvo pomalo tkačenih industrijalaca, bon vivana i tako dalje, E, s kojima se družio. On je jednom pismu Marksu napisao da se on zapravo najbolje osjeća sa kapitalističkim propalicama, dakle sa onima koji kao i on dolaze iz kapitalističke klase, ali naročito ne vole, s tim da ovi ostali nisu naravno to preveli u revolucionarnu aktivnost, nego su preveli u, kako je rekao Engels, marljivo proždiranje nasljeđa svojih roditelja kako bi slabili materijalnu bazu kapitalizma. To su vice koji su na drugom slali. Friedrich Engels stariji htio je da mu sin bude industrijalac i pobožan stup društva. Otac je sina ispisao iz gimnazije kako mu ne bi pali na pamet drugi karijerni putevi poput prava ili još gore filozofije. Otac Friedrich je sina Friedricha ispisao iz gimnazije godinu dana prije mature i poslao ga na tri godine naukovanja u trgovačko središte Bremen, gdje je radio u trgovačkoj kući i učio kako radi kapitalizam kada se 1841. godine vratio kući u Barmen, tada mu je bila 21 godina, Friedrich Engels otišao je dobrovoljno na jednogodišnje služenje vojske u gardijsku topničku jedinicu, koja je imala vojarnu u Berlinu. Do tada je Engels mlađi već bio oduševljen mlado Hegelovcima. Književnošću pokušao se u novinarstvu i postao militantni ateist. U Berlinu je još više bio zaokupljen filozofijom, druženjem sa mlado Hegelovcima, a i tamo je naišao na mladog Karla Marksa. Prvi susret Marksa Engelsa nije prošao najbolje. Engels je bio oduševljen mlado Hegelovcem Brunom Bauerom, Marks je Bauera smatrao glupanom. Nakon otuženja vojnog roka, Engels se vratio u Barmen, a onda ga je otac uputio na dvije godine u Englesku u Manchester, gdje su Engelsovi imali tvrtku Ermen i Engels. U Engleskoj Engels će upoznati kapitalizam u zamahu. Iz tog upoznavanja nastaće i dijelo položaj radne ili radničke klase u Engleskoj. U njemu su bili i ovi reci. Djeca rade u malim, loše ventiliranim sobama, uvijek sjedeći povijena nad pletivom. Djevojke, da bi podržale tijelo u ovom napornom položaju, nose korzete s drvenim šipkama. Kako je većina njih vrlo mlada, a kosti su im još meke, to se pri povijenom položaju grudna kosti i rebra sasvim poremete, što uopće izaziva uzane grudi. Stoga većina njih umire od sušice. To je cijena po koju društvo kupuje lijepim damama buržuazije zadovoljstvo da nose čipke. A zar to nije vrlo niska cijena? Samo nekoliko tisuća slijepih radnika, tuberkuloznih proleterskih kćeri, samo jedna trajno bolesna generacija obične mase. U Engleskoj je Engels počeo sa svojim dvostrukim životom. U radno vrijeme bio je uspješan kapitalist, tvorničar koji je vodio obiteljski posao proizvodnje tekstila. Izvan radnog vremena družio se s radnicama i radnicima, radikalnim vođama, čitao knjige o povijesti Engleske te parlamentarne izvještaje o ekonomskim i političkim uvjetima u Engleskoj. Rezultat tog rada bit će i dijelo o položaju radničke klase u Engleskoj. Konkurencija je najpotpuniji izraz rata svih protiv sviju, koji vlada u modernom buržaskom društvu. Taj rat, rat za život, za egzistenciju, za sve, dakle u krajnjem slučaju i rat za život i smrt, taj rat ne postoji samo između raznih klasa u društvu, već između pojedinih članova tih klasa. Svatko stoji na putu nekome drugom. Iz toga svatko pokušava da sve one koji mu stoje na putu ukloni i da on dođe na to mjesto. Radnici konkuriraju jedan drugom isto onako kao što i buržuj konkurira jedan drugom. Mehanički tkalac konkurira ručnom tkalcu. Tkalac koji je ostao bez posla ili koji je slabo plaćen konkurira uposlenom ili bolje plaćenom tkalcu i pokušava da ga istisne. A ta konkurencija među radnicima jest za njih najgora strana sadašnjih odnosa i najoštrije oružje protiv proletarijata u rukama buržuazije. Na povratku iz Engleske u Njemačku, Engels će u Parizu deset dana provesti u društvu Karla Marksa. Tada će nastati doživotno prijateljstvo. Godine 1845. dvojac će napisati svoje prvo zajedničko dijelo, njemačku ideologiju. Tri godine kasnije, kada će Engelsu biti 28 godina, on i Marks napisat će komunistički manifest. Prije svega je to išlo jako teško. Stvar nije izgledala tako da su oni jednog dana probudili i rekli idemo u komunističku revoluciju. Oni su bili članovi nečega što se zvalo Savez pravednih. Pa se onda Savez pravednih nakon dugih e, pripovijesti koji su sveli na to da je pravednost jedan nejasan pojam i to je zaista istina, vi ćete naći ljude koji se međusobno potuku oba dvojica ili oba dvoje smatraju da se tuku za pravednost jer je to opći pojam da nije dovoljno reći svi su ljudi braća i tako dalje, nego da treba ukinuti uvjete, mogućnosti, što bi rekao Kant, da ljudi ne budu braća. A to znači klasne razlike. A to znači privatno vlasništvo na sredstvima za proizvodnju. A to onda znači da umjesto svi ljudi će biti braća, dolazi proleteri svih zemalja ujedinite se, umjesto saveza pravednih dolazi Savez komunista i to je ta organizacijska osnova na kojoj i za koju Marks i Engels pišu komunistički manifest. Friedrich Engels sudjelovao je u završnim okršajima revolucionara s pruskim trupama, koje su poslane da završe sa revolucijom u njemačkim zemljama. Marx i Engels povlačili su se s revolucijom, od Kelna do Frankfurta, onda u Baden, Šper, Kaiserslautern i na kraju su bili sabijeni u Baden Palatinat, na samom jugozapadu njemačkih zemalja. Marks je uglavnom pisao, Engels se borio. Tristram Hunt piše. U tvrđavi Raštat, uzduž rijeke Murgi, južno od Karlsruea, Engels je sudjelovao u zadnjoj bici pohoda i otkrio, kako je to pisao Marksovoj i Jenny, da je tako hvaljena hrabrost pod vatrom zapravo najobičnija osobina koju netko može imati. Suočen s pruskim kontingentom četiri puta većim od revolucionarne vojske od 13.000 ljudi, Engels se borio odvažno. Vodio je satniju radnika iz Bezansona u bitku s prvim pruskim vojnim korpusom i sudjelovao je u okršajima uzduž rijeke Murg. Te su bitke bile izgubljene. Revolucionarna vojska nije se mogla suprotstaviti pruskim trupama. Engels je prešao u Švicarsku, a oni Marx kasnije su se skrasili u Engleskoj. Tu su bili sigurni od kontrarevolucije, ali postavilo su pitanje od čega će živjeti. I Engels se morao vratiti starom životu. Kući u barmen nije mogao, zato se ponovno zaposlio u očevoj tvrtki Ermen i Engels u Manchesteru. Tristram Hunt piše. Uistinu, srednje godine Engelsova života bile su jadno vrijeme. Bio je prognan u Manchester, prisiljen ponižen se vratiti u tvrtku Ermeni Engels i 20 godina koje je onda proveo u trgovini pamukom bile su razdoblje nervozne, iscrpljujuće žrtve. Herojski između 1850. i 1870. Engels je žrtvovao većinu onoga što mu je značilo u životu. Intelektualno istraživanje, politički aktivizam, prisno prijateljstvo s Marksom, kako bi služio stvari znanstvenog socijalizma. Nas dvojica oblikujemo partnerstvo, objasnjuje utješno Marks, u kojem ja provodim vrijeme na teorijskoj i stranačkoj strani posla. Dok je Engelsov posao bio da pruži novčanu potporu tako što se posvetio trgovini. Kako bi izdržavao Marksa, njegovu rastuću obitelji, i najvažnije pisanje kapitala, Engels je voljno žrtvovao financijsku sigurnost, filozofska istraživanja i čak svoj ugled. Engels će se obogatiti, ali neće biti sretan takvim životom. I njegovo će bogatstvo omogućiti Marksu da izdržava sebe i svoju obitelj, dok je u knjižnici Britanskog muzeja radio na svom kapitalnom dijelu koje će biti objavljeno pod naslovom Kapital. Prvi tom je objavljen 1867. još za Marksova života. Drugi i treći tom uredit će nadopuniti i objaviti Friedrich Engels. Prvo, ono što nove generacije više danas ne znaju – vi ste nekad radili najprije rukopisno, onda i na pisaćoj mašini ili stroju, stvari tako da ste imali nekakav tekst i recimo ja sjećam kad se radio doktorat imao sam dva velika kamena na stolu ispod kojih sam imao papiriće koji će biti fusnote, dakle citate iz literature, vi niste mogli kod danas stisnuti nešto pa da vam dole izađe fusnota broj sedam i tako dalje. Dakle, to je bio jedan izrazito težak posao, a pogotovo još kad se to rukom radili. Marksov rukopis, kao što se može vidjeti, nije bio nešto najljepše – što jedan čovjek može imati i engleski bi radio viceve da on ima rukopis kao doktor, doktor u smislu liječnika, poznate da liječnika se optužuje s pravom ili ne da ima nečitke rukopise. To se međutim, jer je on znao taj rukopis, se oni puno dopisivali, moglo urediti. Problem je bio u strukturi. Drugi tom je bio više manje strukturno uređen. Treći tom je trebao biti zapravo u ovom direktičkom smislu ponavljanje prvoga na višoj razini – i tu je Engels zaista, što bi se reklo, po uhu radio i po sveme sudeći jako dobro. Po onom što se može vidjeti, to doista, da grubo kažem, <laughs> liči na Marksa. A više ne možete očekivati. Naravno, ponavljam opet, oni su imali dva put jednu izmjenu pisama, oni su kad god su mogli razgovarali dogovarali se jedno vrijeme Engels stanovao iza ugla od Marksa pa se stalno viđali i tako dalje. Oni su dijelili sve priče i privatne i društvene i teorijske. Dakle, to je sve bila olakotna okolnost, ali to je bio ogroman posao. I taj motiv koji Engels ima da to napravi doista nešto što je, moglo bi se čak reći dirljivo. On u tom trenutku je čovjek od 65 godina, 66 godina kad te stvari radi. U to vrijeme se smatrao da ljudi od 60 godina sjede u papućama i čekaju da dođu po njih da ih odvedu na neko groblje koje bi već mogli ići. Dakle, on je se reaktivirao u nekom smislu, iako je čitav život bio aktivan, imao je firmu i tako dalje, ali i pisao je, puno je pisao. Sad radi na tuđim tragovima, barem formalno. Međutim, sadržajno, Engels je da ga sad netko može pitati, čovjek koji bi rekao, ja sam čitav život radio na tuđim tragovima, naime na Marksa Ja sebe smatram najboljim i zato vlaštenim tumačem Karla Marksa, ja sam tu i tamo doprinio nekim formulacijama, recimo samo jedan primjer koji se često puta krivo citira i sad se nedavno kod nas krivo citirao u povodu Marksove godišnjice, glasovitu formulaciju ideologiji kao lažne iskrivljene svijesti i je dao Engels, ne Marks, u jednom pismu Meringa iz 1893. godine, Meringu, koju svi pripisu Marksu. I onda kad tražite, nema nigdje kod Marksa, to je doista iz, slijedi iz Marksa, ali Engels je to sažeo. On je imao taj, taj talent da to sažme. Dakle, on je bio i, tako da kažem, psihološki pripravljen na to da bude nastavljač, interpret, dovršitelj misli. Nije baš sve u godinama kada je Friedrich Engels radio za Ermeni Engels bilo loše. On je živio u prestižnom mančesterskom predgrađu, daleko od čađe tvornica. Bio član klubova Albert i Nose, posao Ermanu Engelsu donio mu je i ugledno mjesto u poslovnoj eliti Manchestera. Bilo je tu i drugih užitaka. Tristram Hunt donosi ovaj zapis Friedricha Engelsa. U subotu otišao sam u lov na lisice. Sedam sati u sedlu. Takva me stvar uvijek drži u vražjem uzbuđenju danima. To je najveći tjelesni užitak koji poznam. Na cijelom polju vidio sam samo dvojicu koji su bili bolji jahači od mene. To će stvarno poboljšati moje zdravlje. Najmanje je 20 momaka palo s konja ili sjahalo, dva su konja izdahnula, jedna je lisica ubijena. Engels je imao više nego dobre prihode u Ermenu i Engelsu. Kada je počeo raditi, nakon propasti revolucije, imao je godišnji prihod od 100 funti i pravo na 200 funti godišnje za troškove i zabavu. Od sredine 50. godina 19. stoljeća dobio je pravo na 5% profita tvrtke. Krajem tog desetljeća postotak se povećao na 7,5%. Godine 1860. Engels je tako zaradio 978 funti. U današnjem novcu to bi bilo oko 100.000 funti. Da bi u Engleskoj toga vremena netko mogao živjeti životom više srednje klase, morao imati prihod na godinu veći od 1000 funti. Engels je dakle taj prihod imao. Doduše, dobar dio od njegovog prihoda odlazio je na uzdržavanje Marksa i njegove brojne obitelji. Procjenjuje se da je u 20 godina, koliko je Engels bio zaposlen u Ermenu i Engelsu, Marksovima dao između 3000 i 4000 funti, dakle između 300 do 400 tisuća funti u današnjem novcu. Engels je smatrao da Marks ne zna s novce, Jednom je čak rekao da ne zna za osobu koja tako puno piše o novcu, a tako malo zna s njime. Marks je zasipao Engelsa pitanjima kako stvarno funkcionira kapitalizam. Pored svega toga, Engels je i dalje pisao. Objavljivao je novinske članke, neke i pod Marksovim imenom. Tu nije bio kraj Engelsovom radu. Tristram Hunt piše. Nevjerojatno je, ali između udomljavanja sestara Burns, službovanja u Ermenu i Engelsu i jahanja u lovu na lisice, Engels je uspio i napraviti neke značajne doprinose marksističkom kanonu, počevši s historijskim materializmom. Za Engelsa taj pristup proučavanju prošlosti u kojem su, kako je to prvi put ocrtano u njemačkoj ideologiji, načini proizvodnje određivali odnose vlasništva, a onda i šire crte društva, bio je jedan od najvažnijih Marksovih doprinosa. Marks je otkrio, napisao je Engels, veliki zakon kretanja povijesti, da je cijela povijest povijest klasnih borbi da u svim brojnim i složenim političkim borbama jedina stvar koja je posrijedi jest društvena i politička vladavina društvenih klasa. Jedno od važnih dijela nastalo do duše kada više Engels nije radio u Ermenu Engelsu je i revolucija u znanosti gospodina Eugena Düringa, poznatije kao anti-Düring. Eugen Düring bio je berlinski profesor, utjecajan među njemačkim socijaldemokratima, koji se postavio kao konkurencija Karlu Marksu i njegovim stavovima. Engelsov posao bio je da napiše polemičku knjigu protiv gospodina Düringa. Engels je napravio iz te polemike najbolje što se može napraviti. Dakle, ja pročitam neku knjigu, smatram da je knjiga pogrešna. I onda iz toga što je ta knjiga pogrešna, uzmem povod da bih na greškama te knjige pokazao kako treba izgledati prava pozicija. I to je on napravio. Tu su sve bitne stvari marksizma, što god to značilo, su zapravo formulirane u e, toj polemici i zato se to Lenjinu toliko sviđalo, to je bilo gotovo napravljeno za partijsku školu, da budem grub. Sve je sažeto unutra, e, komunistički manifest je naravno bio, recimo tako, za niži stupanj, a ovo je bilo baš mišljeno, recimo tako, za viši stupanj partijske škole, gdje ću vam sad malo tumačiti pozadinu kako ide argumentacija i tako dalje, on je tu onda sve uveo. I povijest, i prirodu, i recimo ono što se čini veoma važnim, ne samo dijalektiku u abstraktnom smislu, nego to trojstvo, ta tri zakona dijalektike, koji su morali se učiti na pamet, e, uveo je to dvojstvo dijalektičkog i historijskog materializma, pri čemu, ponavljam opet, kod Marksa toga nema. Marks vidi dijalektiku povijesti kao dvočlanu, dakle nema sustava, a Engles ipak malo tendira već kad je sve gotovo se napravi sustav. On na tom mjestu još, na tim mjestima koje su važna u kritici Diringa, uvodi onu glasovitu formulaciju o tomu kako e, će izgledati buduća država i buduća politika u polemici sa anarhistima. Kaže da anarhisti žele ukidanje države odmah, a stvar je tomu da država treba postupno odumirati jer mora neka instancija preuzimati i njezine ovlasti, da se sve ne raspadne. I onda se pojavlja ta jako često citirana formulacija koja glasi namjesto vladanja nad osobama dolazi upravljanje stvarima i vođenje procesa proizvodnje. Država odumire. Dakle, nema više vladanja ljudima, nema više odnosa moći, nego imamo jednu vrst tehnokratskog koncepta, upravljamo stvarima, i tu je, kako bi rekla puno kasnije Hannah Arendt, zapravo ukinuta politika. Tu više nema mjesta za volju, nema mjesta za interes, tu je sad u grčkim starim formulacijama, starogrčkim formulacijama, episteme apodektike, dakle apodiktičko znanje kako ima matematika, logika i tako dalje, a ne episteme praktike, dakle ono mišljenje koje će reći ako tako ide onda bi moglo biti ovo i slično. Dakle, pojavljuje se ambicija koja ima, nažalost, po Engelsa, svaki totalitarni ustroj, a to je da se ljudima upravlja kao stvarima. Da se nikakve osobne karakteristike ne uzimaju u obzir, ni vladara, ni ovladanih, nego ja kao vladar izričem istine. Koliko god to bilo paradoksalno, opet se vraća na Hanno Arendt, istina je kraj politike. Onog časa ako postoji netko tko može reći ovo je istina točka, onda politički život nema smisla. Vi ne možete organizirati izbore koji bi se bavili pitanjem o tomu jesu li 2 i 2 četiri, jer je to besmisleno. Vi se možete na izborima baviti time je li 2 i 2 četiri odgovara ovima ili onima u ovom trenutku. To je, to je nešto što je političko pitanje. Ali ako svedete stvar na 2 i 2 su četiri, to nije tema za raspravu. Ako nije tema za raspravu, nije tema za političko odlučivanje. U lipnju 1869. godine trebao isteći ugovor Friedricha Engelsa s tvrtkom Ermeni Engels. Gottfried Ermen htio je raskinuti partnerstvo s Engelsom. Engels je htio što dalje otići od tvrtke iz Manchestera. Na kraju partneri su postigli dogovor. Cijena raskidanja partnerstva bila je 12.500 funti ili oko 1,2 milijuna funti u današnjem novcu. Engels je mogao puno bolje proći, ali nije mu se dalo previše pregovarati. Krajem ljeta 1870. Engels je konačno otišao iz Manchestera u London, zajedno sa Lizzie Burns. Kada je došao u Manchester, Engels je upoznao irsku radnicu Mary Burns i s njom počeo živjeti. Brzo se dvojcu pridružila Maryna sestra Lidija ili Lizzie. Činjenica da je ugledni tvorničar Engels živio s dvije radnice sablažnjavala je njegovo okružje. Mary je umrla 1863. i to je bio jedini trenutak kada je prijateljstvo Marksa Engelsa došlo u pitanje. Marks je olako prešao preko Maryne smrti i Engels to nije dobro primio. Marks se brzo ispričao. Lizzie Burns i Friedrich Engels u Londonu su kupili kuću. Bila je to četverokatnica u Regent's Park Roadu. Nakon raskidanja partnerstva, Engels je i dalje živio podvojenim životom. Bio je najbliži Marksov suradnik, čovjek koji se borio za razvoj komunističkog pokreta, ali svoje bogatstvo čuvao i čak povećavao ulaganjima na burzi i drugim investicijama. Drugim riječima, kako bi to rekao Marksa i sam Engels, bio je rentijer. Godine 1883. 14. ožujka Karl Marx je umro. Pokopan je tri dana kasnije na londonskom groblju Highgate. Na sprovodu je bilo 11 ljudi. Engels je držao govor. Tristram Hunt piše. Ne trošeći puno vremena na Marksov brak, djecu ili čak na njihovo 40-godišnje prijateljstvo, Engels je brzo prešao na kodifikaciju onoga što je trebao biti marksizam. Bio je to govor namijenjen više europskoj komunističkoj dijaspori nego o žalošćenima i za osjećaje nije bilo mjesta kada se trebalo položiti temelj ideološkoj legendi. Baš kao što je Darwin otkrio zakon razvoja organske prirode, tako je Marks otkrio zakon razvoja ljudske povijesti, ali to nije sve. Marks je također otkrio poseban zakon kretanja koji upravlja sadašnjim kapitalističkim načinom proizvodnje i buržuarskog društva koje je taj način proizvodnje stvorio. Nakon Marksove smrti, Engels je, kako to piše Tristram Hunt u njegovoj biografiji, postao Marksov buldog. Neka Engelsova dijela, poput završetka drugog i trećeg toma Kapitala ili anti Antiduringa, odavala su njegovu vještinu u pisanju i mišljenju. Neke pak ideje, poput teorije odreza, nisu baš bile promišljene. Stvar je bila opet u tom pokušaju pojednostavljenja. Imamo, to imamo i kod Marksa, proizvodnu bazu i društvenu nadgradnju. Društvena nadgradnja to je pravo, politika, moral, filozofija, umjetnost, tako dalje. I polazi se kod Marksa uglavnom implicitno od toga da ta društvena nadgradnja je ovisna o bazi. Dakle, da baza utječe na nadgradnju na odlučujući način, ali Marks se nije bavio nikakvim analizama e, koje bi to specificirali, kvantificirali, određivali i tako dalje. Engles je to doista pokušao precizirati tako da onda interpretira umjetnička dijela s obzirom na sustave proizvodnje. Kod Marks imate onu primjedbu o, o Ilijadi, Odiseji i o tomu da se nakon ne znam koliko stoljeća pokušava stvariti Henriada ili Henriada kao ep koji bi tom odgovarao, koji ne može biti ni približno tako uvjerljiv kao što su bili Ilijada i Odiseja, koji govori protiv korelacije, odnosno paralelnosti napretka umjetnosti i proizvodnih snaga, jer nema dvojbe da je u 18. stoljeću proizvodnja u mnogo čemu, pa i društveni odnosi su uznapredovali u odnosu na grčko vrijeme. Mi danas znamo da u umjetnosti se općenito prihvaća načelo da napretka nema. Da u filozofiji ne možemo reći da je neki današnji filozof superioran Aristotelu. Osim recimo tako da kažete da Aristotel ne bi znao što da radi s mobitelom, ali u filozofiji ne možete reći da Aristotelova filozofija za razliku od recimo Ptolomejeve astronomije je nešto što je fusno tako treba spomenuti da je to postojalo u prošlosti i ništa više, jer Aristotelova filozofija je nešto bez čega se čitav niz filozofijskih analiza naprosto ne može izvesti. Bilo kritički ili nastavljajući na Aristotela. Dakle, puno toga upućuje e, na zaključak da je teorija e, odraza na neki način pojednostavljena do mjere u kojoj zapravo gubi smisla. Nakon Marksove smrti Engels je postao prvi čovjek komunističkog pokreta i najveći autoritet za Marksovo djelo. Pisao je uvode u Marksova dijela koja su se objavljivala, uredio je za objavljivanje drugi i treći tom kapitala, objavio je svoje knjige, najpoznatija je podrijetlo porodice, privatnog vlasništva i države. Veliki dio njegovog vremena odlazio je na pisanje pisama raznim piscima, filozofima, aktivistima, u kojima je razjašnjavao Marksa i njegovo dijelo. U pismu Jozefu Blohu, austrijskom političaru i novinaru, Engels je napisao. Prema materialističkom shvaćanju povijesti, određujući moment u povijesti je u posljednjoj instanci produkcija i reprodukcija stvarnog života. Ni Marks ni ja nismo nikada tvrdili nešto više. Ako pak neko to izvrće u tom smislu kako je ekonomski moment jedino određujući moment, onda on pretvara ovu postavku u abstraktnu, absurdnu fazu koja ništa ne kazuje – Ekonomsko stanje je osnova, ali na tok povijesnih borbi vrše svoj utjecaj i u mnogim slučajevima pretežno određuju njihov oblik i razni momenti nadogradnje. Politički oblici klasne borbe i njezini rezultati, ustavi koje donosi pobjednička klasa poslije dobivene bitke i tako dalje. Pravni oblici, a pogotovo odrazi svih onih stvarnih borbi u mozgu sudionika, političke, pravne, filozofske teorije, vjerska shvaćanja i njihov dalji razvitak u sisteme dogmi. Mi sami stvaramo svoju povijest, ali prvo pod veoma određenim pretpostavkama i uvjetima. Među njima su ekonomski uvjeti ti koji konačno odlučuju, ali i politički i drugi uvjeti, pa i tradicija koja još živi u glavama ljudi, igraju ulogu, makar neodlučujuću. Ona imala smisla u jednom drugom pogledu. Htjelo se odčitati ideologiju, klasnu ideologiju, iz literature. I onda reći, recimo, to je literatura građanskog razdoblja. Ali onda imate situaciju, sjećam toga kao dijete, kad su nam u, četvrtom, u trećem gimnazije rekli da je Šekspir tipičan pisac mlade buržuazije. To je pisalo u udžbeniku. Ja sam, ne zato što sam htio biti pametan, nego zato što nisam razumio, doslovce pitao proste, a koji su onda drugi? Ako je on tipičan, znači ima ih još. A vi ste rekli da on jedini, jedinstveni, tako što on zbilja je. I onda prozorica se izglamila na mene, nek ne gnjavim i tako dalje. Ali to je taj problem. Dakle, reći za neko kao Šekspir da je tipičan je prije svega bezobrazluk, naravno, i besmislica. Ali vi ne možete drugo nego reći, on, hoćete reći, on pripada tom razdoblju. I on pripada tom razdoblju po nizu formulacija, po tomu što ga danas u nekim saveznim državama SAD ne smije izvoditi mletačkog trgovca zbog antisemitizma, na primjer. Ali ono što je osnova te literature je očito transepohalno i ne potpada po to vrijeme. E, mi čitamo i slušamo i gledamo Plauta ili ne znam kakvu staru e, literaturu koja se čini beznadno zastarjelo, a opet nešto govori. Dakle, ne može se postići povijesna paralela, može se postići to da se pokaže da neke teme dolaze na dnevni red. To je drugo pitanje. Dakle, da u nekom razdoblju literatura zastupa emancipatorne teze oslobođenja i tako dalje. Imate recimo u originalnom uh, piru Bomaršeovom u komediji iz čistog mira se negdje u drugom činu pojavljuje situacija u kojoj Figaro počinje govoriti o tomu da je cenzura opasna. Imamo zaplete, ona s njim, služavka, gospodarica, držne, i evo te jedan priče o cenzuri. Dakle, takvih stvari naravno ima. E, vi imate e, neku vezu između razvoja fotografije, promjena u slikarstvu, neku priču o tomu kako prestaje klasičan roman u nekom razdoblju i počinje e, nešto što je nuvoroma, roman, dakle novi roman i tako dalje. Dakle, to se može sve povijesno korelirati i nedvojbeno je nužno, ali da to odražava promjene u proizvodnoj bazi je doista jedna žalosna simplifikacija. Friedrich Engels umro je 5. kolova za 1895. godine u Londonu. Htio je sprovod s malenim brojem ljudi i kremiranje, dobio je žalošćene koji su došli iz cijele Europe. Među njima su bili velikani komunističkog pokreta, poput Karla Kautskog, Vere Zasulić, Wilhelma Liebnehta. Aković nije imao sprovod prema svojoj želji, barem se s njegovim pepelom postupalo kako je on želio. Pet ili šest milja od engleske obale, njegov je pepeo prosud po moru. Kako to piše Tristram Hunt u Engelsovoj biografiji, i u smrti kao i u životu ništa nije moglo zasjeniti slavu Karla Marksa. Nije bilo pokopa na Highgateu ni spomenika na kojem bi se mogla obilježavati godišnjica smrti Friedricha Engelsa, tog čovjeka privlačnih suprotnosti i bezgranične žrtve. 12 godina nakon Marksove smrti Engels proveo kao prva violina komunističkog pokreta. Engels je nakon smrti opet postao dio orkestra govori profesor doktor Žarko Puhovski. Engles je bio u svim dogmatskim sustavima, u svim, čak i ovim razmjerno nedogmatskim kakav je bio jugoslavenski, siguran rezervoar, pouzdan rezervoar pravih marksističkih neupitnih stava. Kod Marksa je bilo nekih čudnih formulacija, filozofijski koji nije niko točno razumije šta je to robni fetišizam, na primjer ovako nešto. To je bilo sve dosta komplicirano. E, imali smo nekog legendarnog studenta na filozofskom fakultetu koji je više puta padao kod profesora Ronickog na marksizmu i onda na zadnjem ispitu ga je, ja sam bio u komisiji kao mladi asistent, profesor Ronicki pitao, dobro kolega, recite mi nešto jednostavno, što je to robni fetišizam? I student se jadan za rumeni rekao, proste profesor, to je nešto sa ženskim gačicama, ja mislim. Dakle, te stvari su izazivale zbrku. Kod Englesa nije bilo zbrke. Engles imao jasne izrečene rečenice i Engles je bio pravi čovjek da sistematizira ono što je trebalo znati tako dugo dok je trebalo znati. Onda su rekli da to više ne treba znati, pa je onda Engles izgubio svoj smisao. On u Njemačkoj dalje dobro stoji ne samo u istočnom nego i u zapadnom dijelu. Njega se navodi recimo na dva mjesta u historiji znanosti veoma ozbiljno, to je vojna teorija, vojna strategija. On je napisao nekoliko veoma važnijih teksta, jedan tekst iz 850. u kojem govori o mogućnosti svjetskog rata koji bi počeo iz Njemačke, a vezanju s takozvane stajaće vojske i slično, koji se i danas citira u svim ozbiljnim pregledima historije vojne znanosti. I s druge strane kao jedan čovjek koji je bio uvoditelj novog tipa sociologije koja ide, opet kažemo, aktivistički u svoje istraživanje, a sve drugo naravno ovisi o sudbini marksizma koja se mijenja iz epohoj u epohu kao neka vrst klatna ide e, iz e, margine u centar pa iz centra na trku margine. Slušali ste emisiju Poviš četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drgodelić u redu je vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godine.